أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين الله عليكم ورحمة الله barkanmu da أولا a أشيرين دبقوا na 27 a shekara ta 1418 wanda ya yi daidai da 25 ga watan daya shekara 1900 da kuma 98 jiya idan ba a manta ba mun tsaya karshen aya ta 44 a cikin wannan sura mai albarka suratul kahf daidai fadin Allah ta'ala hunalikal walayatu lillahi alhaq wa khairun thawaban wa khairun uquba yau kuma za mu tashi farkon aya ta 45 to kafin nan akwai wata tambaya da wani dan uwa ke cewa akwai wani bawan Allah Allah ya baki ya'ya cikin su har akwai mata to amma yana wata ma'amala tsakanin shi da ƴarsa mace wadda ake ganin kamar ya aro ta ne daga turai shine wai lokacin da duk ya shigo gida za ta tare shi ta rungume shi ko shi ya sumbace ta kuma yarinya ce babba baliga har wannan ya kai mahaifiyar yarinyar ranta na baci menene hukuncin haka a shari'ance shin ya halarta idan kana da kyamace idan ka zo gida ka tare ka da rungume ka har ka sumbace ka ko bai halarta ba ta fuskan shari'a babu wani haramci a wannan ta fuskan shari'a babu wani haramci domin karka muharramar ka kuma dan ka sumbace ta babu haramci illa iya iyaka malamai suka ce yayin da mutum zai sumbaci yarsa sumbata ta nuna rahama da jin kai da kauna a gare ta a matsayin ta na ya to ya kiyaye dukkan wani wuri da ke daukan sako na sha'awa ko ke kisar da sako na sha'awa a zuciya shine kare sun bace banka kare sun bace su dukkan akan kewayen bakinta ta kare sun bace ta akan a ta hancin ta ko yace zai hura mata kunne illa iyaka ya sun bace kanta ko goshin ta ya takaita a nan gurin ba har kawai idan ta zo ta rungume shi a matsayin ta na babanta wannan babu laifi a kai a shari'ance da haka bai kamata mahaifiya sai wannan ba sai dai kuma saura da ne akwai ababai da ta iya zantowa halal amma yin su idan zai bayar da mummunan fahimta ga mutane ya kasance ka shi akwai abin da yake asalin sa halal ne amma idan ka shi a wata bi'a a wani environment da mutane suna ganin ya saba ma yadda suka saba a mu'amalar yau da gobe sai ya jawo maka bacin suna sai ya jawo maka rashin kyautawa to wannan bai kamata ka yi shi ba yanzu misali da magarin mutane wanda ba da wani matsayi cikin jama'a ko ba wani shugabanci gare shi ba yana tafiya a nan yanzu da yake bakin bata ko bakin kasuwa yana jin yunwa in ba rana azumi bane ba sai kira wanda wake da shinkafa ya tambaye take kashi nawa nawa shi a ah, wannan kashin naira goma sha biyar wannan kashin naira ashirin ya dauka ya hada da wannan ya zama sai shi ya dauki kudin ta bata ya kira mai lemon zaki ya kira mai zakarodo ya sha duk akan titi ba komai in ya ga dama na tafiya ya ya sai rake ya shiga bot daga nan zuwa unguwarsu yana a cikin bot ana hira da shi na shan sa bai yi komai ba bai aikata haramun ba ko mutane ransu ba zai baci ba amma zai da aka ce babban limamin masallacin zuma ayi wannan kawai a daita bakin ka sai kira mai wake da shinkafa abin da ya haramun ne a baya kyauta to irin waɗannan al'amuran suna nan wanda asalin su a shari'a aljawa amma kasancewar za su bayar da wata mummunan fahimta ne ta su shine yafi su alkhairi yanzu ka ga liman bai kyauta ba a ganshi kawai ya zo ya kai rake akan titi yana sha liman bai kyauta ba a ga ya tsayar da mai zo barodo ya tsaya ya ɗaga yana sha liman bai kyauta ba a ganshi wajen mai tsire ya dauki tsinka guda yana tsinka a bakin titi motoci suna wucewa amma liman in yi wannan bai haramun ba babu wani abu na zunubi da Allah ya rubuta wa liman akan wannan amma da akwai rashin kyautawa saboda mutane za su ji ba daɗi domin shakhsiyatul imam shakhsiya ce wanda take mahiya sahara yani personality din liman wani personality ne mai matsayi mai mutunci bai kamata ya wannan ba to dan saboda haka bai kamata ya tare ke ko ya cikin gam ko ya ci biredi da ko sai akan titi ba sai dai ya shi a gida ya rufe kansa cikin daki abinda kowa ke auji shine yayi amma shi a daki yayi to wannan shine yasa kamala ya kuma to da haka bai kamata mutum idan ya san a environment din su wannan zai jawo tashin tashina da a ce mutum yayi kaza yayi kaza kar mutum yayi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 daga cikin kasa sai su zo hakiman karmami ko yayi tazruhu riyah wanda iska ke daukan shi gabas da yamma kudu da arewa wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira ubangiji ta'ala mai iko ne akan kowane irin abu al-muqtadir da al-qadir dukkan su ma'anarsu daya sai dai al-muqtadir na nuna wato qarin kudura akan kalmar qadir an fahimta ko saboda ziyaratu fil ma'ana mabniyatun ala ziyaratu fil mabna ko kace ziyaratu fil mabna tadullu ala ziyaratu fil ma'ana idan kalma ta sami qarin harfa to sai ta samu qarin ma'ana al-qadir al-muqtadir an samu ƙarin harfa saboda haka dole a samu ƙari ko fifikon ma'ana a takaice dai wannan na nuna rashin tabbacin duniya na nuna cewa yadda kasancewa damana za ta sauka kasa ta yi yabanya kuma daga baya idan ruwa ya yanke ta zo kamar ba a taɓa yin komai ba to haka duniya da abin da ke cikin teke watan wata rana za a waye gari kamar ba a taɓa yin ta ba المال والبنون زينة الحياة الدنيا دوكيا كما da mutane ke kokarin samu ta kowace hanya wal banuna da ƴaƴa zinatul hayatid duniya, wannan kawaci ado ne na rayuwar duniya wal baqiyatus salihat amma kaga wanzazzun ayyuka na gari khairun inda rabbika thawaban sune suka fi auren ubangijinka wajen tabbatarwa da mutum lada wa khairun amala kuma sune suka fi tabbatarwa da mutum amalcinsa ma'ana ma ya amalu abin da yake gurinsa abin da yake fatan samunsa na gidan aljanna da tsira daga wuta yanzu a nan gurin kenan dukkan waɗannan al'amura na duniya da abin da ke cikinta da dukiya da ƴaƴa ado ne kawai na rayuwar duniya a lahira kuma wannan abin da ake bukata suna albaqiyatu salihatu to wajen tantance albaqiyatu salihatu malamai sun yi maganganu daban-daban Wajen suka ce albaqiyatu salihatu wanzazzun ayyuka na gari su ne salloli guda biyar aini wadan suka ce a'a albaqiyatu salihatu wadan su kalmomi ne guda biyar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah waɗannan su ne albaqiyatu salihati akwai hadisi daga sahabbai da dama da ya nuna haka akwai hadisin Nu'man ibn Bashir akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abu Darda akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da yake nuna wannan sune albaqiyatu salihat an fahimta ko to ko kace as-salawatu kham ko kace wannan kalmomi subhanallah walhamdulillah wala la ilaha illa Allah wallahu akbar ko kace duka biyan dukkanin su albaqiyatu salihat ne wadansu malaman ma suka ce dukkan dangin alkhairi dukkan dangin. na aikin alkhairi yana cikin albaqiyatu salihat an gane ko suka ce domin idan muka lura da jerin wannan aya ta yi magana akan duniya da abin da ke cikin ta ya kawo kuma abin da ya fi alkhairi shine albaqiyatu salihat to a irin wannan ba a cikin nan barin kai ba an kawo su wajen zuyyina lillahi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'am wal da kallati zalika mata'ul hayati dunya abinda duk aka lissafa din nan kayan rayuwar duniya ne wallahu inda husnul ma'ab sai Allah ce qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum kuna san in ba ku labarin me yafi wancan kyau للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله بشير بالعباد الذين يمسكون في حرزوا فرشكما aka lissafa ayyukan da wannan duk suna cikin albaqiyatu salihat bayan an nuna duniya ga adanta sai aka ce me yafa alkhairi sai aka kawo attaqwa lil ladina taqaw inda rabbihim sai aka kawo maganar infaq sai aka kawo maganar wato ainihin al-istighfar wal mustaghfirin bil ashab aka kawo maganar ayyuka daban-daban wanda a can in ka kasanta da nan duk abin da ne nan da aka ce al-mal wal bulun zinatul hayati dunya ai kaman can zuyina lin nasi bubbi shahawati ne har zuwa wallahi inda husnul ma'as nan da aka ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika can kamar can ne da aka ce au nabiyukum bi khairin min zalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min har zuwa karshe Allah zuwa karshe kamar da aya ta nuna shi ina fata kun fahimta da haka albarka ta sallah ta kowanne irin aikin alkhairi zai shiga dashi an fahimta ko khairun inda rabbuka thawaban wa khairun amala to sai Allah ya ويوم نسير الجبال وتوى الأرض باردة وعشرناهم falam nughadir minhum ahada وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ويوم نسير الجبال تلاوة متاني رانا دقام تسير ددوات وسيرت الجبال فكانت سراباكو وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وإذا الجبال سيرت نسير الجبال زام تسير ددوات وتقبابه kaga cewa sun zamanto kura bakanin taraba ko kaga sun zanto wato ta sabuwa jamir sun wahiya ta murru marra sahab suna tafiya kamar da girgije ke tafiya a sama ba nauyi fan ko ba komai wannan alamar kiyama ce an gane ko watar al-ard barizatan sai kaga kasa ta fito sarari abinda ake nufi da bariza al-buruz shine az-zuhur za ta fito salari ba duwatsu a kanta babu itace la tara fiha iwajan wala amsa babu tudu babu gangari duk ta zanto daidai wa da ko ina daga nan inda kana da karfin idan da zaka gano Kano sai ka gano ba tudu ba dangare ba duwatsu ba itace shine wata al-arba kan wa ajarnahum sai mu tare mutane a wannan filin falam nughadir minhum ahada babu ɗaya da zamu kyale shi kowa sai ya zo al-mughadaratu shine at-tark hal ghadara shu'ara'u min mutaraddami am hal arafta ad-dar ba'da tawahhumi illa rawatib zuwa karshe kaga falam nugadir minhum ahada ba wanda za a bai kowa zai zo wajen nan wa zu ala rabbika saffa sai a bijirar da mutane ga ubangijinka saffan ko ka ce saffan ba'da saff ko kuma saffan wahidan mustafilan waɗansu malaman suka ce sahu ɗaya za a yi duk duniyar nan gaba ɗaya ai wata kasar ce wadda ba wannan ba eh تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار sahu dai za a kowa sai ya shiga cikin maza da mata wanda suka ce saffan a'a sahu bayan sahu amma an kawo daya din yaukinci sauran sahu bayan sahu to ba adadi to tunda ba da adadi sai ya za a ce wa saffan saffan saffan saffan ba zai yi ba saffan wahidan wa an gane ko bayan sa ga wadansu sahun daban ba an bayan an bujiro da su haka Allah ce laqad ji'tumuna hakika kun zo mana farfajin kiyama kama khalaqnakum awwal marra tamfar yadda muka halice ku farkon lokaci yau aka haifi wannan wani kuma sai gobe wani jiya wani shekaran jiya wani shekaru 40 da suka wuce to haka mutuwa wani ya mutu jiya wani yau wani sai gobe wani shekaru 30 da suka wuce wani sai shekaru 30 masu zuwa nan gaba shine kama khalaqnakum awwal marra dai dai mutum zai tafi sarki mai fadawa sai dai su barki ba ba fadin zai ce dan tsabar fadan shi dan sarki ya mutu abin da suka yi dan yi masa zagi a cikin gabari zai yi muna farada kamar kama kun awwala mata haka gwamna da protocol din nan da komai da gwamna ya mutu kuma kowa na gidansa za su jina abin da sai yi protocol aka ai ba zai yi ba yan security duk tsaya da shi ke nan magana ta kare yan sai dai kuma a kawo wani sabo wa lamarin kiyama yana da ban mamaki kwarai da gaske bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida Allah ke kun riya ku da kun yi tunanin allan naj'ala lakum maw'ida ba za mu taɓa sa muku lokacin tara kuma kamancin wannan ba tsammanin ku kawai lokaci ya riga ya wuce idan mutum ya mutu ba za su saki tashi ba kuma to amma kuma sai abin ya zo ba yadda kuke tsammani ba sai daga nan fita ne ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب sannan sai a zo a ajiye littafi wani irin littafi littafin da zai kunshi ayyukan mutane gaba da kowane mutum za a ba shi littafin sa ba littafi ɗaya bane kowanne da nashi fatar al-mujrimina sai ka ga masu laifi mushfiqina mimma fihi suna nuna damuwansu mimma fihi dangane da abin da littafin su ya kunsa suna damuwa suna jin takeici a lokacin nan ne duk wanda yake da littafi irin na nan hagu zai nuna irin wannan takeici ina cewa ya laita ni lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita ha kana tusabiya ma aghna anni maliya halaka anni sulfaniya ina cewa ina ma daga mutuwar da aka kace ni a duniya ba a sake farkar da ni ba ina ma shi nan yanzu ban san menene hisabi na ba ma agana limaliya dukiya ta yau ba abin da za ta yi mun halaka anni sultaniya mulki na kuma ya tafi ya bar matsayi da nake da shi kuma yanzu shi nan na waye gari ba da komai bai rufe bakinsa ba sai ce khuduhu fa gulluhu thumma al-jahim salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi al-azim ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون umarni da zai zo kenan amrun ilahi wanda yake wajibul maf'ul kenan umarni daga Allah wanda dole a zartar da shi a ce ku dauke shi ku sa masa mari fa hulluhu a sa masa mari a daure shi da sarauka da sarkoki sarka wanda yake zar'uha 70 zira'an tsawon fadin ta kamar zira'i 70 fasluquhu to zira ba inna dan adam ko na malaika da wannan suka ce ai dan adam ake wa hukunci tunda dan adam za a yi wa hukunci da zira'in malaika kenan za a auna yau zira'in malaika ko ai ba wasa bane ba tsawon sarkar da yake zira'i 70 fasluquhu wa tawre shi a ciki shine yuqrafu almujrimuna bisimahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam haka za a yi sannan a jefa mutum cikin takaici a jefa mutum cikin azaba saboda bai imani ba saboda bai ce da miskinai ba saboda bai kare mutuncin musulunci ba bai kare haƙƙin wato ainihin addinin musulunci ba idan wannan rayuwa ta wulakanci Allah ya tsare mu wa yaquluna sai kaji suna cewa ya wailatana ya kai tan mu mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru kabiratan wala kabiratan baya kyale karamin laifi ko babba babban laifi da kai littafin yayi bayani karami ma sai ga yayi bayani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara la yughadiru kabiratan wala kabiratan baya kyale karamin laifi ko babba illa ahsaha fati sai ya kiyaye su sai ya haddace su wa wajadu ma amilu hadira za su samu duk abin da suka aikata hadiran a halarce an kawo musu shi a ajiye wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa saboda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 afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya yanzu za ku amintu da dan, za ku rikice shedan shi da zurriyarsa a matsayin waliyanku idan an ce awliya usfan dukkan waɗanda suke kira zuwa kishiyar tafarkin annabi dukkan waɗanda suke kira zuwa kishiyar qur'ani zuwa kishiyar hadisi a nan waje ɗaya Allah da sa sun ce kaza su kuma a can waje ɗaya su kuma sun ce kaza wanda ba Allah ne ce ba ba manzon Allah ce ba tabbas waɗannan sune auliya uke fa tabbas waɗannan sune auliya shaytan auliya Allah su kuma sune wanda suke kira zuwa ga Allah ya ce suke kira zuwa ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su da wani sabon abu na su fil sai abinda Allah ya ce sai abinda Annabi ya ce su ba ka da aure ga wani kyakkyawa sai abinda annabi ya ce masa kyakkyawa ba mummuna sai abinda annabi ya ce masa mummuna to wannan sune auliya wallahi wadannan kuma sune auliya shaytan da su shekul islam ibn tayyiba yayin littafin sa al-furqan baina awliya'i shaytan wa awliya'ir rahman raba gardama tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan tsakanin waliyai wanda suke gangariyan waliyai da kuma ƴan gaban waliyai awliya'u shaytan wa awliya'ir rahman littafin yana da matukar kyau kwarai da gaske a fatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni yanzu za ku riki shaytan da shi da zurriyansa a matsayin majibin talamaranku min duni ku kyale ni wa hum lakum adu bayan shi shaytan da zurriyarsa lakum gare ku aduwun abokanan adawa ne kar ku manta adu ala wazn fa'ul da jam'in da mufradi dukkan su adu ne al kuffaru aduwwun lana wal kafiru aduwwun lana da haka da adu jam'in sa da mufradi duk ɗaya ne da haka ce wa hum lakum aduwwun bi'sa lil zalimin badala sir da irin wannan mutaya game da azzalimai a maimakon su riki Allah majibincin lamarin su sai suka riki shaytan da zurriyarsa canjin nan da suka yi canji ne na faduwa canji ne da babu riba ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi ubangiji ce ban halarto da su ba lokacin da zan halicci sama da kasa ba sa wajen wala khalqa anfusihim haka ban halarto da waɗansun su ba lokacin da zan halicci wani saki na cikin su wajen halittar sama da kasa ba wanda Allah ya kawo wajen dan ya zama shaida ya ga lokacin da za a halitta shi kadai ya halitta ta na ya ce an nemi shawararsa ko yace ce an nemi agajinsa ko gudunmawarsa motsa malahum fihi ma min shirki wa malahum minhum min zahir Allah madaukakin sarki ba ya da mataimaki wanda ya tarayya da shi wajen mallaka sama da kasa ba ya da wanda ya ba da adadi a a shi kadai yayi a nan Allah na nuna kadaituwarsa wajen halittar sama da kasa da kaɗaituwarsa wajen halittar halittun duniya kadai da aka ce ma ashhadtuhum ban nuna musu ba ko ban halarto da su ba khalqas samawati wal ard lokacin halittar sama da kasa wala khalqa anfusihim haka ban halarto su ba lokacin da zan halicci yan uwansu ko dangin su wa ma kuntu muttakhidal mudillina abuda ban kasance mai rikar almudillina masu batar da mutane masu halakar da mutane abudan a matsayin mataimaka ba ba na bukatan sojan sai za su zo su taimaka ma addini na dai in sun zo da sunan taimako barnar da za su yi kafin gyaran da za su yi yawa su su shiryu kafin su ce za su yi kira zuwa ga addini kenan wa ma kuntum muttakhidhal mudillina abuda shi ne suka ce akwai balaga duk a ko ina daga farkon aya zuwa ƙarshe ya ambace su da zamiri amma da yanzu sai kawo suna zahiri ma ashhadtuhum خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم da sai ce kuma wa ma kuntu muttakhizahum abudan amma sai ce ma kuntu muttakhizal mudillina fa adala an ad-damir ila al-ism adh-dhahir sai Allah ya kawo damiri sai kawo sunan zahiri dan ya ba su sunan su cewa su bata sune wanda da ya kawo damiri damiri ba zai ba da wannan fa'idan ba an gane ku sai Allah ya ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ويوم يقول نادوا سناوى متاني ranan da za a ce ranan da ubangiji zai ce na du shuraka'i allazina za'antum ya tara su waɗanda suka bauta wani Allah ya ce da su na du shuraka'i allazina za'antum ku kirawo abokanan tarayyar da kuka sanya mun allazina za'antum wanda kuka riya cewa su ma suna taimako kamar ni wanda kuka riya cewa za su kai ku aljanna bane ba wanda kuka riya cewa suna da cewa a lahira ku kirawo su fa da'awhum sai su ruga ku je su kirawo su walam yastajibu lahum to kuma sai su banza da su <laughs> ba su amsa ba walam yastajibu lahum ja'alna bainahum mawbiqa Allah ce mun riga mun sanya mawbiqan wurin halaka tsakanin su da domin mawbiq daga wabiqa yajiku mawbiqan ne kamar wa'ada ya'idu maw'idan wato min ba fa'ala yaf'ilu maf'ilan fa'ala yaqidu kaga wa'ada ya'idu to sai da zaka ce ai da yau idu za ce nan ma wabata yaubiku to amma anan gurin an shafe wawun din nan dake tsakiya tsakanin ya da ne da ba saboda annaha waqi'atun baina adu wa shayha saboda ilmin sarfu sai sai ai ita wawun anan gurin ta shiga tsakanin abokanan adawarta guda biyu abokin adawa na farko fataha abokin adawa na biyu kasra ita wawun ba ta ci da kowa cikin wasalla ya bamma. dan zamma ita take daure ta amma da fataha da kasra da abokan adawa ne to idza kanat al wawu waqi'atan baina aduwatiha fa innaha tuhza lokacin da wawu ta zanto ta shiga tsakanin abokan adawa guda biyu to sai a tafi ta sai suka ta sai zanto babu ita subhanallah a ilmin sarfu ne wannan aiki kisan da babu kisaci kenan ko <coughs> waja'alna bainahum mawbiqa sai mu sanya mahallaka tsakanin su ma'ana wurin halaka da su da waɗancan duk za su fada cikin azaba kenan wa al mujrimuna nara masu laifi za su hango wuta fa zannu annahum muwaqi'uha su kuma tabbatar cewa lalle sai sun auka cikin ta azzanna anan gurin da ma'anar yake zanni yana zuwa da ma'anar yake ne a cikin alqur'ani kamar inni zanantu anni malakin hisabiya wannan yana tabbatarwa na tabbatar zan game da hisabi dan haka sai ne aiki na gari الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وظنوا فظنوا أنهم واقعوها dukkan sa anan yana nufin yaqini ba zanni na zato ba kun san matakin ilimi ko dai yaqini shine tabbas wanda ko tarkar zuciyarka ba ta yi an gane ko ko tarkar zuciyarka ba ta yi cewa shehu abar na guda ɗaya ne ba biyu bane zuciyarka tana shakka ba ta shakka ba haka bane ba shugaban kasa a Najeriya guda ɗaya ne ba biyu bane ba gwamna a barna guda ɗaya ne ba biyu bane yanzu wannan duk yakini ne to sai matsayi na zato to zato shine abin kana tsammanin haka ne ko ba haka bane ba to amma kafirin jayan haka ne sama da rinjayen ba haka bane sai dai tunanin ba haka bane yana nan bai kau ba dan da ya to da ne ya zo kina tunda bai kau ba har yanzu zato ne sai dai zato mai rinjaye sai kuma a a shakku kuma shine wato mustawa sarfain kenan istiwa'u sarfain da akwai da babu duk sun zama daya baka iya rinjayar da daya kan daya to anan gurin fa zannu azannu anan da madal yake ne ba azannu bane ba ala babu fa zannu annahum wasuha wa lam yajidu anha masrifa ba za ta ba za ta taba samun anha wa wato masrifan wata makauta ba anha ga barin wuta jahannama dole sai sai shiga Allah ta walakar sarrafana fi hada alqur'ani lin-nasi hakika mun jiddu ya a cikin wannan alqur'ani min kulli masalin kowane irin misali lin-nasi ga mutane wa kana al-insanu akthara shay'in jadala shi ko dan adam mai yawan musu ne shi ko dan adam mai yawan jayayya ne haka yake in bai yi jayayya ta gaskiya ba zai yi jayayya wanda take rashin gaskiya sai dai galibin jayayya ya fi a rashin gaskiya an fahimta ko amma akwai jayayya ta gaskiya wannan an yi umarni da ita wajadilhum billati hiya ahsan wala tujadilu ahli kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu wannan almujadalatu almatluba ce mujadala wanda an yadda kai mutum ne yazo da baka ya fada kai ka tabbatar fada ne wannan abin fata ne a qur'anance a hadisance abin nan da ya fata abin nan da ya fada fata ne to ya zama wajibi kamar yadda masani gare shi dan ka faɗi daidai din in ya kama ka ce ya ku yi shekara kuna yi kai a sai kai nasara akan sa a sai yayi shiru to sai kai shiru to sai ku shiga wani sabon faifan kuma ba ta bane ba wannan ka'ida ne lokacin da duk wani abu ya tsakanin ƙarya da gaskiya amma dan saboda kana jin nauyin ka kana jin kunya sa a malamin ka ne a sarkin ka ne a to bala ai masa kara yanzu ka titi ta ce akan Allah da manzon sa amma in ka ga ga wannan wani nau'i ne na nuna masa kauna dan ya dawo kan gaskiya da ka kyale shi akan fata ya saba cewa ya ga an taɓa masa mutu ko so ɗaya a rayuwarsa to daga nan gurin duk abin da zai faɗa sai ya auna ya san masu mutu suna nan kenan amma in duk wanda ya faɗa an yi shiru ai akar Allah ya faɗa ai akar ya faɗa shike ne sai ya yi kashi da kuma da abin da mutum ya dauko sai ya faɗa da sauran amma mutum ya saba a ja ya ja to wannan zai sa kafin ya faɗa sai ya leka san ya leka san ya leka san ya tattara dalilai masu karfi sai ya faɗa amma ba haka ba ko mafarki mutum ya sai ba mutane a matsayin falala kuma ya tafiya kuma wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala fa'ida annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya je gidan Fatima matar Ali bin Abi Talib karsa kenan ya kwankwasa kofa cikin dare sai malamai suka ce halaccin uba ya wa ɗansa ziyara ko da bai faɗa ba kuma halaccin ya kai ziyaran cikin dare babu laifi ai baban ta ne ya kwankwasa kofa aka tashi aka bude sai suka tare shi sai je ya zauna ya zauna da Fatima a damansa Ali bin Abi Talib a hagun yace kullun za ku kwanta barci kullun ka karanta tasbihi mana subhanallahi subhanallahi 33 alhamdulillah haka ya koya musu tasbihin kwanciyar barci ku rinka yi mana kuma ku rinka tashi kuna kiyamul layli sai ga ku tashi kar barci wato ba zai iya zuwa gidan sarkin sa ya faɗa sa kenan ta suka tafi ta hajji sai suka shirya mu tafi ku zo ku shiga mota bayan mota ta da kai da matar ka ku in an tashi zan dawo da ku gida uba na gari kenan eh ba wanda zai mata gado na naira dubu hamsin ta yi ta barci ko kamar ashabul kafi ko sallar asuba ba ta yi kan lokaci a ya riga ta ce sai ta barci ko sallar asuba ba ta yi kallo lokaci sai rana ta fito wai da ma kuma ita amarya ba ta sallah sai an kammala amarci sai ta fara haihuwa ta za ta fara sallah sai an tsufa ta dauki tasbaha ta dauki dan hijabi saboda an tsufa amma lokacin da ake yaranta dabdala ake tana yar autan mata a lokacin ba ba tunanin addini su tare ta dan kwali daura an kawo shi nan gurin an karkace shi wato na da karo ga rago kenan a wannan lokacin shi da tunanin ta to wannan rawar ai ba ta da tabbas za ta zo ta wuce to sai uba ya je gida sai ya fadakar da su yace ku tashi ku kiyamul layli sai ali bin abi talib yace inna anfusana bi yadillah idza jaa an yab'athana ba'athana sai yo ai ramu hannun Allah yake in ya ga dama ya farkar da mu zai farkar da mu in bai zo ba kuma sai mu tabarkin mu da annabi ta ce fita yana kada shi ya sanar cewa kana al-insanu aktsara shay'in jadala kana insanu aktsara shay'in jadala wannan hadisi yana cikin kitabul ah, bukhari kitabul tafsir wato wajen wannan ayati wato kaga annan jadal din kenan jadal ne wanda yake an ce masa gafal la ka aikata shi kuma ya kafa hujja da barci to tunda abin ba wajibi bane annabi bai matsa ba sai ta ce kyale shi kai dan adam da musu yake sallallahu alaihi wasallam to Allah ce وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وما منع الناس أن يؤمنوا با أبن دي هنا متعلي في إيماني إذ جاءهم الهدى يعني عند سريع تزومسوا ويستغفروا ربهم haka ba abin da ya hana su nemi istighfari na ubangijin su su nemi Allah ya yafe musu illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina sai dan kawai abin da zai faru sunnar mutanen farko za ta zo musu me ake nufi da wannan to shine ma'ana guda biyu waɗansu suka ce sai dan kawai ya gudana a cikin ilimin Allah cewa su batattu ne amma in ba haka ba bayanin da annabi yake da shi da hazaka da basira wajen fadakar da mutane ya kamata su karɓi gaskiyar da zure amma sun fi karɓan gaskiyar nan ba yi imani ba ba su yi istighfari ba saboda sunnar Allah da ta gudana a kansu cewa su suna cikin waɗanda ba za su yi imani ba innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim waɗanda kalmar Allah ta tabbata akan su cewa su kafirai ne tun fil azal ko ba za su musulunta ba to duk yadda kai ba za su imani ba ko da duk ka kawo ayat duniyar nan gaba daya ka turo annabawa gaba daya su zo su mutu azi ba za su ji ba shine wa ma tudul ayatu wan nuzru an qaumin la yu'minun mu'jizoji da gargadi da Allah ke yi ba zai wadatar da kowa ba matukar dama mutanen ba su da imani ba zai iya wadatar da su ba amma masu imani su suke fa'idantuwa da shi to shine ce ba abin da hana su imani sai dan ya riga gudana cikin ilimin Allah ba za su imani ba cewa za su kasance halakakku an ta'ati ya musu musul awwalina sunnan mutanen farko ta zo musu ma'ana su wanzu akan halaka har azaba ta zo ita ce sunnatul awwalina aw yatiyahumul azabu kubula ko kuma azaba ta zo musu nau'i nau'i kubulan a wata qira'a a wata idan an ce kubulan a qira'a ta farko ya zanto jam'i ne na kabil kabil kubul kamar sarir surur an gane ko sururin marfu'a wa aqwab mawdu'ai sarir guda ɗaya kenan surur dan su kenan to qabil qubul ala wazn fa'il fu'ul sai yanzu ana nufin nau'ika na azaba za su zo mutu gobe kiyama sunnatul awwal ne kuma azabar gidan duniya kamar halakar da adawa kamar halakar da samudawa irin dai abinda Allah yake aikowa ne halakar da mutane a duniya kibala ko kubula sai zanto azabar lahira kenan wanda take nau'i nau'i ce idan mun ce kubulan amma a qira'an kibalan shine azaba za ta zo mutu mu'ayanatan ga ta suna ganin kiri da mutu an gane ko ka ta ayyana ta gaba wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin Allah ce ba ma turo manzanni illa mubashirin wa munzirin sai dan su zanto masu bishara su zanto masu gargadi manufar zuwan manzanni bishara gargadi wa yujadilu alladhina kafaru bil batil amma waɗanda suke kafirai kullun suna jayayya da barna li yudhidu bil haqa dan su lalata gaskiya da wannan barnar tasu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 wani mulki akan zukatansu an yafqahuhu sai da ba za su iya fahimtar shi alqur'ani ba ba za su iya fahimtar sakon da annabi ya zo da shi ba wa fi azanihim waqara kuma a cikin kunnan su akwai alwaqaru alwaqaru shine astiqalu wani ilin nauyi da yake dode musu na'urar isar da sakon gaskiya cikin kunnan su ballantana su fahimta ba za su fahimta ba wa in tad'uhum ila alhuda in za ka yi kiran su zuwa ga shari'a falan ya hata duki zan abada su kan ba za su taba shiriwa ba duk abin da ka faɗa musu na gaskiya kafin ka rufe baki so suke ka rufe baki su maka mutu. to Allah karka sa mu cikin irin waɗannan wa rabbukal ghafur dhur rahma ubangijin ka shine al ghafur mai yawan gafara dhur rahma ba abucin rahma law yu'akhidhuhum bima katabu da ake zai danki mutane da abin da suka aikata na laifi la ajjala lahum al azab to da ya daga to hukuma akan su amma yana kyale su ne walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira an gane ko ballahum maw'idun lalle suna da wani lokaci sananne shine maw'id lan yajidu min dunihi maw'ila wanda ba su da wata mafaka da za su da za su fake su zuwa wannan lokacin da aka samu su su ki halartar lokacin nan da aka samu su na tare mutane a farfajiyar kiyama dalilin وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم ga san garuruka da birane waɗanda mun riga mun halaka garin adawa da garin samudawa da garin fir'auna da garin wane ne duk mun riga mun halaka al'ummatin da suka wuce ahlaknahum lamma zalam mun riga mun halaka su lokacin da suka yi zalunci lokacin da suka yi shirka waja'alna li mahlikihim maw'ida halakar wata su mun sa mata lokaci da lokacin yayi ba mu kara musu ko minti ɗaya ba haka azaba ta zo musu kamar dama in yi wani timing bomb ne wanda kawai in yayi ya tashi ba yadda za su kauce masa to haka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 wazi sai wani ya tambaye shi wane ne mafi ilimi annabi Musa alaihi salam sai ce ni ne mafi ilimi shi yana nufin a cikin mutanensa shi ne mafi ilimi to a wannan tsari ko ba hal ba haka Allah ya so annabi Musa ya faɗa ba Allah ya so annabi Musa ya mayar da ilimi zuwa gare shi ce Allah shi ne mafi ilimi duk da cewa annabi Musa ba yana itikadin kore ilimin Allah bane ba yana nufin a cikin ku dai ni ne mafi ilimi ko mutane an gane ko to sai Allah madaukakin sarki yake ce masa a'a abin nan da ke ba daidai bane ba akwai wanda yake ya fi ilimi yanzu haka a cikin duniyar nan yana nan a wani wuri daban a wani tako daban ba da dalibai ma ba da almajirai ma amma malami ne yaya zan yin sami ya ubangiji in je in karo ilimi a wasu ta ka tafi wajen sa kaje zai karar da kai wani ilimi da baka sani ba ka tafi ka tafi ka tafi kai da yaranka shine yusha idan ka tashi tafiya ka dauki kifi da ranka sai ka sa a cikin sanho kun san sanho ko kamar wani abu da ake da kaba da abin nan wanda abin nan kamar dan kwando karami haka kamar dai leda ba ka da shi amma da kaba ake to shi ne sanho eh to kun gane ko to sanho to sai ka sa kifi a ciki idan ka sa kifin ka a ciki ku ta tafiya ku tafi wani wuri da ake kira majma'al bahari idan kun je wajen yadda za ku yi ku gane kun zo garin ko sashi ko nahiyar da wannan bawan Allah yake za ku nemi kifin ku rasa. in an je wurin kifin da kanki zai tafi ya gudu to a wannan wurin ku zaga ya zaku ga wannan bawan Allah a wajen sai Annabi Musa alaihi salam ya himbatu ya dauki kifi ya sa a cikin a cikin tsaho ya dauki shi ita to kike na tafi aka ta tafiya eh ga kuma kayan bujurin su ana tafiya ana kan abinci an tafi neman ilimi an taure banda an tafi neman ilimi an tafi gabas to shine Allah ke cewa ka tuna lokacin da Annabi Musa ya ce da yaron sa la abrahu tafiyan nan fa da muka yi ba ni ba ta ka burki hatta abluga majma al bahrain har sai na je mahadar tekun nan guda biyu da ake kira majma al bahrain to malamai sun yi sabani wadan suka ce majma al bahrain shine mahadar tekun fasha da tekun rom wato tekun rumawa da tekun nan na fasha tekun wato abin nan na gulf kenan na kasashen gulf nan ko dake fasha su mutanen iran sun ce nasu ne kasashen laraba sun ce nasu ne a take dai mahadar tekun fasha wadan suka ce a'a shine mahadar tekun jordan bahar baharul urdun da kuma baharul kulzum wannan mahadar tekun jordan din nan nan ne majmal barani wadan suka ce a'a yana can a yamma a kasar morocco garin Fanja akwai gari mai suna Fanja akwai teku a wajen a nan gurin majma labarai take wadanda suka ce a yana can a tsakanin Armenia da Azerbaijan wannan yana cikin rusasshiyar tarayyar Soviet a yau to duk waɗannan maganganu ba guda ɗaya da take da aya ko take da hadisi ijtihadi ne da lalubai sanin wannan teku yanzu ina ne labarai ne ba zai kara ma komai cikin imaninka jahilta sa ba zai rage ma komai ba Allah ya tura Allah Musa ya tafi kuma ya je an dawo abinda aka je nema kuma an samu yanzu kuma kai ba sai ka je wajen maballanta na kace sai ka binciko ibada sai ka je wurin an gane ku duk laliban da malamai suka yi duk lalibai ne amma babu wani nasi karar da ya kai shi da ubangiji na son mu gane majmal bare da sai nuna annabi je wurin kamar yadda aka nuna masa masjid al-aqsa aka je wurin an gane ku to shine hatta abarka kamar bare da hawa bai hukuma falamma balaga yayin da suka isa wannan wuri annabi Musa da yaransa majma bainihima mahadar tekun nan guda biyu nasiyahu tahuma wato sun je wurin da suka kwanta shikenan a ke wannan wuri shine majma al-bareni su ba su san ma sun je ba shikenan kifi ba sai ya fito daga cikin kanku da ya fito daga cikin kanku shikenan sai ya shiga cikin teku daidai wajen wannan mahadar annabi Musa alaihi salam da yawa ya gari da safe bai ma duba ya ga kifi yana nan ko baya nan ba shikenan kawai sai ya ce a tashi suka tashi da yaronsa suka tafi suka yi ni suna tafiya dare suka sake kwana suna tafiya cikin dare sai da wace gari da safe an gane ko to sannan ne fa sai kuma yanzu zai buƙaci kifi ya dake gina nan ko bayan to ne Allah ke cewa balamma balaga majma'a bainhi ma yayin da suka isa wannan wuri nasiyahu huma sun manta ma su duba kifi fattakhadha sabilahu fil bahri saraba kifi sai ya kama hanya fil bahri cikin teku saraban wato maslak wurin tafiya yake tafi cikin teku falamma jawaza yayin da suka ketare wannan wuri nan ne fa majma bahari din amma ba su sani ba sun tashi sun yi tafiya ta yini daya da dare daya gari ya take wayewa kana li fatahu sai Allah Musa ya ce wa yaransa atina gada'ana kawo mana abin karin kumallon safi laqad laqina min safarina hadha nasaba kai wannan tafiya ta mu mun ta uwar wahala a cikin ta mun yi wahala mun jiga ta kawo abincin karin kumallon safi an gane ko shi na a cikin hadisi sai annabi yake wahala bata kama ki ba sai da ya ketare inda Allah yake sallallahu alaihi wasallam dan kafin ya je wurin majmal bahrain da shi ya ta wahala ba amma tun da ya wuce wajen kada ko wahala to duk abin da ka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 gaba ɗaya yana can kaga gudurin mu mun baro shi baya wa ma an hu illa shaytan ba wanda ya mantar da ni shi sai shaytan an azkura shi ne hana da to wannan ne cewa ba a jingina ma Allah mantuwa idan ka manta abu karka sai Allah ya mantar da ni sai yasa ban zo na suka maka alƙawari ba idan ka ce shaytan ya mantar da kai an gane ko ba a cewa Allah ya mantar da ni kuskure sai dai mutum ya ce shaytan ya mantar da kai. ko yace an mantar da ni ko yace ke dan ya mantar da ni unsitu ko an sani shaytan wannan shine abinda hadisin annabi ya nuna mutum ya faɗa amma yace Allah ya mantar da ni kuskure ne wannan yace wa ma an sanihi illa shaytan an azkura ba abinda ya mantar da ni sai shaytan shi hana ni tunawa wattaqala sabilahu fil bahr da haka wato kifi dai sai ya kama hanyar safil bahari a cikin teku ajaban abin mamaki to shine riwaya ta ce wato saraban min alhuti wa adaban lin Musa wa fatahu wannan ajaban din abin mamaki ma'ana Allah Musa da shi da yaran su suke wannan mamaki wato kenan mun bar su kuma sai kila ma ya shiga cikin tafi kenan an gane ko Kana ذلك ما كنا نبغي da annabi Musa ya cewa an mantun kifi a baya kila da ma ya shiga cikin teku sai yace zalika ma kunna nabu wannan shine dama abin da muke fata farkadda ala asarihima sai suka juya baya akan sawun su suna tabin sawun su har su kai inda suka yada rango daren jiya da ya wuce kina kasasa wato suna masu tafiya suna bibitin sawun su fa wajada abdan min ibadina Allah ke sai suka sami wato ainihin abdan wani bawa min ibadina cikin bayin mu atayna rahmatan min indina mun ba shi rahmatan musamman daga gare mu wa allamnahu min ladunna ilma kuma mun ba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 yadda hadisin annabi yana sun same shi yana lullube da bargonsa a gindin wani dutse yana lullube da bargonsa Allah Musa alaihi salam ya je masa sallama sai mutu sallama ya ansa mata yace na zo yace sai ki cewa kai ne mutan banu isra'ila yace lalle ni ne mutan banu isra'ila dai ke tabbata kai na zo neman karatu akin gane ko qala lahu musa annahu musa ce da shi hal attabi'uka in kana so in zo in yi maka biyayya in zo in yi maka da'a ala an tu'allimani bisa daga koyar da ni mimma ullimta cikin abin da aka koyar da kai na wata shari'a shine ibn kasir ke cewa wannan shine ladabin malami da dalibi kafin ka fara zuwa da littafin ka sai ka nemi izini kuma in ka zo sai ka ba shi shawara wani littafi ya kamata in sa ya baka jarabawa ya ga matakin karatun ya nuna ma littafin da ya fi dacewa da kai sama da kai littafin da kake so ka sa duk irin wannan ladabin da neman ilimi yanzu ya zama tarihi kusan a ce ya kai hal an hal an taduka ala antum tu'allimuna mimma ullim turshida nema yake alfarma yake nema kada sai yake innaka lan tasfi amma ya sabra ai kai ba za ka iya yin hakurin zama tare da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhtu kubra kai da zaka hakuri akan abin da baka da kwarewa sa, za ga nayi wani abu ka ce danne in yi wani abu ka ce danne amma inda za ka yi hakuri duk abin da na yi fassarar su za ta zo maka cikin ruwan sanyi in fassara maka in baka dalili ba zan kyale ka cikin duhu ba amma rashin haƙurin da za ka yi shi abin da zai jawo matsala kala sai annabi Musa ce ka tajidini insha Allah sabiran in Allah da zaka sami ni ina mai hakuri wala afi laka amra ba zan saba maka umarnin da zaka yi ba kala shi sai ce da shi to fa in tabata ni in har zaka bi ni kuwa fala tasalni an shay'in kar ka yadda kai mun tambaya kan wani abu hatta uhdisa laka minhu dhikra har sai ni na faɗa maka da kaina ba abin da zai gudana face sai na faɗa maka din sai dai ba lalle in faɗa ma daga gaba zan yi maka jinkiri amma kai kar kai ka ce sai ka tambaye ni to a nan gurin wadan zuwa kafa hujja da wannan musamman sufaye kika ga cewa ma talibi ma ba zai wa malamin sa ba tambaya eh suka ce wai sallim al-amra lahu la ta'tarif walau bi isyan ata idan qurbi wai ka sallama masa al'amari gaba daya karka ce zaka ce ba haka ba ko sabo yayi to a lokacin wai an ta wajarta saba kaje haka suka gina mutane <laughs> ah, har ibnu arabi ke cewa man kana li shaykhihi lima lam yufliha yace wai duk wanda ya ga shehin sa yayi wani abu yace malam dan me yasa kuma akai kaza ne ne da hujja kaza wai ce ba zai taba rabauta ba sai zai hujja ku sace gashi annabi kudur bala fala tasalni an shay'in sai mu ce shi kadar annabi ne to kai kuma annabi ne kaga an samu banki nan fakkara qatil shi eh, al-maqit wal maqit Alayhi kenan babu wata illa jami'a bainahu a tsakiyar su anan gurin hatta ahud kuma shi kadar ai bai ce ba a'a da karshe yayi bayani da yayi bayani ba fahimta ba to su ko ba ta bayani ba Allah ta'ala a fahimta shi ko zai bayani nan gaba zai ce wa ma fa'altu wa an amri ki? zai yi bayanin abin billahi Allah yake hatta da talakan nuhu zikra wato ka kyale kake ce komai har sai na faɗa maka tunda wannan yana da alaka da karatu ko neman ilimi kamar yadda malamai da dama musamman Imam Qurtubi ya fitar da ladabba na neman ilimi karkashin fassarar waɗannan ayoyin ga wanda duba tafsirin Qurtubi haka Ibn Kathir ya ambaci waɗansu daga ciki haka waɗansu malaman tafsirin da dama sun ambaci waɗansu daga ciki A nan ne zan ansa sai a cikin tambayoyin jiya da wani yake cewa mukan so mu zo mu yi karatu a Kano amma muna son ka ba mu izini wannan tun bara Allah ya sani na so in yi wannan magana amma ya dan yamantar da ni ko ku fara yake da abin da magaranta sai ya dan yamantar da ni da haka sai ban samu dama na yi magana ba ba na kamar mutum ya zo in karantar da shi ɗan abin da na sani duk da bai kasa jira ya karya ba kuma har yanzu ni din nan ina ci gaba da karatu ka san wannan ba na kyamar mutum ya zo ya karatu wajena amma inda matsalar take ba ni da matakin da zan ajiye ba ko galibi ɗalibai sukan tashi daga garurukan su su zo da kayan su suna bukatar inda za su zauna suna bukatar abinci sau uku a yi suna bukatar matsalolin rayuwa ba da wannan karfin ba wai to nan sai da nake maka na ba amma dan ya kasance na barrantar da kaina daga duk waɗanda suke sha'awar zuwa karatu wurina na samu irin wannan daga Bauchi daga Gombe ne daga Niger ne daga nan mai Maiduguri ne daga wurare da dama duk inda muka haɗu da ɗan samari masu son karatu masu son neman ilimi sai su gabatar mun da irin wannan bukatar amma ni ko bana an ka bukatar su ba wai dan bana son karantar da su ba ba abin da na fi sha'awa a duniya illa in karantar to amma ban da masaukin da zan ajiye su hasalan ni kana gidan haya nake a to saboda haka wannan na faɗa ne dai in barrantar da kaina kasa da cewa ina musu ruwa ne ba haka bane ba kun fahimta da kyau ranan da duk Allah ya sa mutanen mu suka fahimci falalan wakafi kun san wakafi wakafi shine mutum ya ware wani abu na dukiya ya ajiye dan musulmi ta amfana da shi mun sha faɗawa waɗanda Allah bai wa hannu da shuni cewa ya kamata bayan mutum ya gina masallaci bayan mutum ya gina makaranta akwai ayyuka da musulunci mai yawa musulunci ba masallaci da makaranta kawai za a yi ba mutum yana da dama ya ware gida mai daki goma daki sha biyar ya ce wannan na sa shi wakafi idan ya sa gida wakafi kenan ba za a sayar da shi ba ba za a ci gadansa ba wannan wakafin kawai za a amfani da shi ta wannan hanyar ya ce na sa shi wakafi ga marayu sai ya zanto marayu kawai za su zauna a gidan firi kowa har ya girma ya zama baliki ya samu aikin yi ya bar wajen amma bai sayar da shi ba wani mutum sai baya mallakarsa to daga nan gudan har ya zuwa shekara ɗari masu zuwa kullum ana rubuta masa lada matukar gidan na tsaye ana rubuta masa lada wani kuma ya ware gida wakafi ya sai dangane da ɗaliban ilimi wani ya ware gida wakafi yake dangane da mazajen matayen da mazajen su suke mutuwa su bar su ba su da mai kula da su su zo ga gida free su zauna har su gama ta kaba har su samu aure su yi dan wannan ta bar gidan wata su zauna daga nan har ke shekara biyu masu zuwa waɗansu kuma su ware saboda ɗalibai a ƙasashe da dama akan samu irin wannan a Saudiya a Kuwait a Egypt a Morocco amma mu har yanzu kan masu kuɗin mu bai waye ba game da wannan yanzu misali sai ka samu kawai sai da a gina makaranta a gina masallaci kuma idan wani ya zo ya gina to wani kuma ya yayi fi mana yanzu misali wannan santa ce ta wanda ta kunshi masallaci da makaranta wani bawan Allah ya gina Alhaji Muhammad Indiri ga santa san kai Imam Malik Islamic Center wanda Alhaji Jani Bolori shi kuma Allah ba shi daman ginawa yanzu wanda suka yi wannan to kamata ya sauran masu kuɗi kowa ya san makarantar nan da masallacin nan wannan tarkin nan bankan nan abin maganan nan kuɗi ake nema wajen gudanar da su kuma wannan mutum da ya gina ba da goma zai ba wata rana zai mutu to ya ya kamata a yi sai wani mai kuɗin ya zo shi kuma sai ya sabu rumfuna guda biyar ko shida da yake da su a kasuwa sai ce wannan na dan kasu a aljihun indini islamic bazaar wa ko sai na dan kasu a aljihun imamu malik islamic center duk kuɗin da rumfunan nan za su kawo riba ta tafi can gudun daga nan har illa ma sha Allah ya fita daga cikin kayan gado wani kuma ya zo gidansa na haya wanda ya bai banki ka banki sun fi kowa biyan kuɗin haya da tsada ko ya ce to gaba ɗaya abin da banki za ta biya na haya sai daga nan in ma wani banki ya suke wani ya kama duk abin da gidan nan zai kawo na haya na bayar da shi kyauta na bayar da shi sadaka wakafi ga Imam Malik Islamic Center ko ga Indian Islamic Trust ko masallaci Sheikh Muhammad Abba Aji na Meri munazzamatu Meri al-Islamiyya wata dai kungiya ta musulunci wanda ya san tana da kazar wajen ayyukan addini to ba yanda za a yi daga masallaci da yanan gizo gizo da kura amma duk wanda ya gina masallaci zai ta hidima yana da rai yana mutuwa ko masallacin ya mutu duk wanda ya gina makaranta makaranta za ta asasi yana da rai yana mutuwa ko makaranta ta mutu saboda ba ma yin tsarin wakati to dan haka dalibai wannan shine dan haka duk wanda yake da masauki a Kano na inda zai zauna da inda zai nemi abincinsa to kofar abu da take zo mu yi ta duk wanda yake da masauki na inda zai zauna da inda zai ci abincinsa ba abu da take zo wuri na sai kuma in tsara masa lokutan da muke karatu ne da dalibai ina da darussa kashi biyu kashin farko wanda suka shafi dalibai wadan suna karatu a jami'a wadan suna karatu a wadan kuma manyan higher institute wanda karatu yana dan zurfi wani lokacin da larabci muke yi ba mai da Hausa akwai kuma karatu wanda ya shafi dukkan jama'a tsakanin madarba da isha'i a lokuta daban-daban a cikin mako wanda yake sananne akwai ma wanda ake da safe karfe bakwai na safiya karshen mako sabar da ladi kenan kowanne dai akwai tsari idan mutum ya je kuma zai gani to wannan shine abin da zan iya cewa game da wannan amma game da masu neman wato ainihin abin da ya shafi ragon suna da abin da ya shafi sadaki to ina jin malam sa'idu ma bai aure shekaran jiya ba ne da bashi sadaki ba bai dai rubuta mu application ba saboda haka ganin kitse kuke wa rogo ganin kitse kuke wa rogo tsammanin ku koyaya mutum ya fito da haske to lalle akwai waɗansu maƙudan kuɗi a ina so in tabbatar muku cewa wallahi tsakanin Kano ko Kaduna ko Sokoto ko Jos babu wani mutum wani attajiri ko wani mai mulki da shi gudanar da rayuwa ta ni da afar babu wallahi tsakanin Maiduguri Kano Jos kaje har Abuja inda gindin magani yake babu wani mutum wanda yake gudanar da rayuwa ta ta iyali na ta abin da ya ta ɗawainiya ta babu shi ya ce ne wanda sai in ya ce sannan in yi babu farko ɗabi'an jikina ba za ta taimaka min in ya ba dan ni mutum ne mai son kanci to kuma na san matukar za ka yi kalli ka hannu ka karɓa to ko mutuncin ka zai ragu ko man ta rike da na baku kwanaki ta wani bawan Allah daga cikin manyan malamai yana zaune a masallaci ya dora kafa ɗaya kan ɗaya yana muzakara sai ga halifa zamanin sa ya shigo sarki ya shigo masallaci sai wancan ya tashi wancan ya tashi ana gaida shi sai banza da shi sai sarki ya fahimta wannan malamin ne kawai bai tashi ba to sai da sarki ya je ya zauna sai ce a kira wuci sai aka kira wuci sai dauko da karkudi ne kamshi ce ga wannan sarka fi sabilillahi yace a haba ai wanda ya miƙe kafa ba zai miƙe hannu ba yace ai da ga kafa ta miƙe ban tashi ba ko yace eh, to ai yancin kenan ba zan miƙe hannu ba in ko za ka bi hannu dole ka bi ka san kware kafa ke sai eh, haka dole ka ba haka bane ba dole ne to shi yasa yanzu inda a ce na rayu akan wani gudanarwar wani ko wasu ko cewa wani da wani da wani da wani da kuke tsammani mai mulki ne a tajiri ne da waɗansu maganganun ba za su faɗi haka ba ba za su faɗi haka ba amma da yana daga cikin ɗabi'ata in abin da na samu kenan zan yi tufafi zan kuma sai abinci zan yi tufafi zan sai abinci wannan riga mai kyau babu yanda za a yi kawai in zo haka kawai irin ka ba ka riga ganin wani ya sai ji kare na mu hankali ba ko kudin kenan sai na sai riga mai kyau wannan ka'idar kenan saboda idan ka lura da environment din yanzu idan wani ofishi ka je na gwamnati ba za a budawa ba sai an kalli rigar ka eh wani lokacin har maballin rigar wani lokacin agogon to dai kana da hali kai idan ka kubuta daga sharrin masu wannan fahimta ba na abu ne ba tun da Allah bai haramta maka ba man harama harrama zinatullahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq ba ma ku ba ka fahimta haka wai kuna so alamar talauci shine ya kasance mutum ya fito dukun dukun da annaki ya kamar daren tsire ba ba dalili ya ci goro ya yi ala to ai shi malam ne da sauransu komai kuma abin da sauransu wannan tsari ne wanda ke ba koyarwar addinin musulunci ina fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya mana gafara ya kanmu. mu akwai wani dattijo da ya aiko na manta sunansa amma dai ba kullun yana tare da mu a talabijin bai taba zuwa ba kamar yadda faɗa amma yana tare da mu a talabijin da rediyo ba shi da lafiya yake fatan al'ummar masallaci gaba daya mai masa addu'a Allah ki ba su lafiya dan saboda haka muna roƙonka Allah da sunayenka masu tsarki dan siffofinka na kamala ya ubangiji dan albarkatun littafin ka alqur'ani ya Allah ka ba shi lafiya ya ubangiji ka warkar da dukkan marasa lafiyan mu da suke gida ko suke asibiti masu lafiya kuma Allah ka kara musu bukatun mu na alheri da masu neman aure da masu neman duk wata bukata ta alheri ta duniya ubangiji da Allah ya biya musu bukatun wassalamu alaikum